23 su sata. Sova Info. Na humanitarnoj regati Pomorskog fakulteta prikupljeno je 13.000 kuna, što je više od planiranog iznosa potrebnog za kupovinu opreme za kliniku za dječju kirurgiju kbc Rijeka. U natjecanju u ženskoj kategoriji pobjedu su odnijele studentice s Pomorskog fakulteta, a od muških ekipa najbolji su bili učenici srednje škole Ambroza Harančića iz Malog Lošinja. U revijalnom dijelu prvo mjesto odjela je ženska ekipa Jadranskog pomorskog servisa te muška posada Tehničkog fakulteta u Rijeci. Sutra će zamjenica župana Marina Medarić primiti studente Fakulteta za javnu upravu i financiranje iz Ludvigsburga koji borave u Rijeci tijekom studijskog posjeta Pravnom fakultetu. Ovom prigodom studenti će se upoznati s radom Ureda županije, Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima te Upravnog odjela za gospodaranje imovinom. završena je energetska obnova osam škola u Primorsko-Goranskoj županiji vrijedna 37,3 milijuna kuna. Projektom su obuhvaćene osnovne škole na Rabu, u Vrbovskom, Čabru, Lovranu, Kraljevici, Novom Vinodolskom i Cresu. Tim je projektom poboljšana energetska učinkovitost zgrada, toplinskom izolacijom pročelja i krovišta te obradom dotrajalog krova, a energetski neučinkovita rasvjeta zamijenjena je novom. i vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Na Jadranu promjenjivo oblačno, u Dalmaciji uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhaće umjerena do jaka bura. Najniža temperatura na Jadranu između 13 i 16, a najviša dnevna između 17 i 22 stupnjeva Celzijusa. ovu info uredila Hana Radolović, čitala Ivana Brljak.